بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا <clears throat> وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا, بال... إلا أن كذب بها إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا تخفيفا إلا تخفيفا وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا صدق الله العلي العظيم يا سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته की असीं सूरत बणी साहिल पढ़ूं पिया पहुता आहियूं उणि सत आयातुनि वग़ैरह ते पर हाणे वरी पढ़ूं था अठवंजाह ई आयत खां शुरू था कयूं उहा इमिन करियतिन इलाह हा का करिया कान्हे का बस्ती आबादी कान्हे को शहर कोन्हे को मुल्क कोन्हे करिय जी माना आबादी करिय कान्हे न मोह लिखो आहे जंहिंखे असीं हलाक न करियूं ख़तमु न करियूं कबल क़यामत खां अॻु में ओम मुहज़िब आहे या हुन अज़ाब पहुचायूं अज़ाबनि शदीद आहे सख़्तु क़िस्म जो अज़ाब अज़ाब अहिड़ो सख़्तु कान ज़ालिक फिल किताब मस्तूर आहे इहा सभु ॻाल्हि जेका असां किताब में लिखी छॾी आहे त के कहिड़े मुल्क खे कहिड़े शहर खे कहिड़ी आबादी खे कॾहिं कहिड़ो मतिलबु त सुखु थींदो कहिड़ो ॾुख थींदो कहिड़ी तकलीफ़ थींदी कॾहिं हुन ते आफ़त ईंदी कॾहिं हुन ते अज़ाब कॾहिं तकलीफ़ इहा ॻाल्हि असां लिखी छॾिया मस्तूर आहे सतर सीन त रे सां सतरि मस्तूर लिखी पई आहे बसि लिखियलु आहे मस्तूर आहे उहा मां माना आयासीं इलाहन असांखे कहिड़ी ॻाल्हि मना कयो आहे जो असीं आयतूं न मोकिलियो मौजा असीं कीअं छो नथा मोकिलियूं मोकिल अलाह ताला मौजा मोकिले थो पर चए थो असांखे कहिड़ी ॻाल्हि मना कयो आहे जो हर रोज़ु मौजा न वेठा मोकिलियूं छो जो हुन मौजनि खे अॻियनि क़ौमुनि में कूड़ो कयो बिहल अवलून अवलून जेके अॻियूं क़ौमूं हुयूं उन्हनि इन मौजनि खे कूड़ो कयो हज़रत नूह अल मौजा आंदा हज़रत मूसा अल मौजा आंदा हज़रत इब्राहिम अल मौजा आंदा सम्झो सभिनी अंबियान सां मौजा आंदा पर हज़रत ईसा विशाल सां मौजा आंदा जेड़नि कोथर ई के माण्हू वञण लाइ तयारी कोन ॾिसंदा किन सां वाचंदा समूद नाक़त मवसु अथनि ऐं समूद जे लाइ समूद क़ौम जेका हुई आदि खां पोइ समूद क़ौम थी जेका उनजे लाइ असां नाक़त आंदी जबल वञा कढी ईअं करे आंदी अथनि मुफ़्त में ॾिठई ॾिठऊं वाइठऊं यानी इबरत हासिलु कनि हा पर इबरत कोन हासिलु कयूं ॾिठो वाइठऊं पर उन ते मञूं कोन हा त मतिलबु वरी हुनजा हुन ते ज़ुल्म कयूं नाक़त ते जो हुनखे मारे छॾियऊं पोइ हाणे तव्हां चवंदो त भला पोइ अलाह ताला जी ख़लकियत शइ जेका जबल मज़ा निकिरी आई उनखे वरी कीअं जॾहिं हुनखे <clears throat> मारण में माण्हू कामयाबु थी हलिया मतिलबु त हिकिड़ो अलाह ताला हुनखे इजाद ॾिनी हुनखे उठ जबर जे बदिरां पढ़ण जे बदिरां पथर जे बदिरां हुनखे उठ जी हैसियत सां बनाई जो खाइण पीअण जी त हुनखे वरी चई त पाणी पी वञे हितां त माण्हुनि खे वरी पाणी पीअण जी ॻाल्हि जेका तकलीफ़ वारी लॻी छो न पाणी जे वारे त असां सिंध में घणो विढ़ंदा आहियूं हीअ वॾेरा वॾेरा जेके असां जेके <clears throat> उहे सभई ॿियनि जो पाणी खणी पंहिंजो ॿियनि जूं ॿॾियूं बर्बादु करे वरी जॾहिं मींहुं सैलाब पवंदो पोइ वरी उहे पंहिंजा पाणी विझी छॾींदा हुननि जे ॿियनि जे ग़रीबनि जे तोजरो मुंजड़ो ग़रीब जो आहे सो वीचारो ॾचे में ॿिन्ही पासे खां पोइ पाणी जे आस जे हुनतां पाणी जी वार जेका त घणी थी थिए अॼुकल्ह जहान में सॼी दुनिया में पाणी ते झगड़ो हले थो पियो ऐं इहो पाणी जो वारो हिते विरासत आहे रिसोर्सिस जी अलाह ताला जेको आहे ॾेखारियो आहे त विस विरासत जेका आहे सुहिणे नमूने सां हुजे जो हर हिकु माण्हूअ खे पंहिंजो हक़ु हुजे जेके उन नाली ते उन शाख ते उन कैनाल ते उन वाह ते उन ते दरिया ते जेके माण्हू आहिनि जेके हेठि मथे त सभिनी खे हक़ु आहे पर न हू पंजाब जेको आहे पाणी खणी वेंदो हलियो हुनखे केरु चवंदो आहे ॾाढे मुड़ुस खे बल ॾाढे ॾाढे मुड़ु जे लथ खे ॿ ॿिता पोइ हाणे अॻु अंग्रेज़ हो पोइ वरी बि हुन सां थोरो दॿायो वेठो हुओ हुनखे पंजाबियुनि खे पोइ हाणे पाणी सॼो खणियो वञनि लिया वरी जॾहिं सैलाब अचे मथां खां त सॼो पाणी सिंध में दॿ कम खे <clears throat> त अहिड़े नमूने सां मतिलबु इंसानु जेको एक्सप्लॉइट थो करे पंहिंजे रिसोर्सिस खे ऐं पंहिंजे ख़ुदिगर्ज़ी जे लाइ पंहिंजो इस्तेमालु थो करे ऐं ॿियनि खे नथो ॾिए ॾे थो चाहे हाणे उठ खे अलाह ताला चयो हिन जो हिकु वारो आहे तव्हांजो बि वारो आहे हिकिड़े ॾींहुं तई पीअंदो हिकिड़े ॾींहुं हीअ पीअंदी उठणी त हुन चयो अगरि कंहिं कमकी थींदो असां हूअं ई जेको तकलीफ़ में लॻा पियूं उठ अचे थो सॼो ॾींहुं पी वञे हली पाणी एॾी उठ का हुई अहिड़ी का वरी पाणी सॼो पी वञे हली हुन हिकिड़े ॾींहं जो वरी ॿिए ॾींहुं हिन जो वारो हुजे पोइ चओ नानी हिनखे वारो कयो हाणे ख़तमु करियो पोइ का माई का तयारु कयूं जेका हुनखे हिकिड़ो बदमाश हो मूंखां बि वधीक हुनखे जेको आहे सो <clears throat> तयारु कयूं पंहिंजो तूं वञी हिनजी ॾाची कर त हीअ माई जेका तोखे ॾींदासीं सुहिणी हुन चयो हा भई हा माई मूंखे ॾिजो बाक़ी आऊं इहो कमु करियां थो <clears throat> पोइ सॼी आफ़त आई हुननि ते अलाह ताला जो अज़ाबु आयो पोइ अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि मतिलबु थिए थी <clears throat> जिते किथे माण्हू एक्सप्लाइट कनि था कंहिं माण्हू खे अॻिते था कनि पोइ हू वञी ज़ुल्म अहिड़ो कमु करे थो <clears throat> वई कुल नालक पोइ चए थो कुल नालक लख अलाह ताला फरमाए थो त कुल नालक असां तोखे चयोसीं हे नबी पाक सलाहु वसलम असां तोखे कुल नालक इन रबक चयोस इनास अलाह तमामु सख़्तु ॻाल्हि आहे इहा जीअं त अलाह ताला चयो आहे पंहिंजे नबी पाक सलाहु सां मोहम्मद मुस्तफ़ा खे त असां सॼी धरती जे इंसाननि खे तव्हांजे कुरेश खे तव्हांजे अरब जे तव्हांजे ईद खे हिन जो अहातो करे छॾियो आहे असांजे वस में आहिनि इहे मतिलबु त असां असांजो अख़्तियार आहे हिननि ते तूं हाणे तोखे हुकुम आहे बसि तूं हाणे पंहिंजो न नियापो खणी अचु ऐं सभिनी क़ौमुनि खे पंहिंजो नियापो मोकिल पोइ रसोल सलाहु क्या ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आयतूं आहियूं जॾहिं सूरत आल इमरान इहे हिन जूं आयूं आहियूं ताला चयो छो कुल अलाह मुल्क मुल्क मंत मुल्क मंत वत इज़मंत व पहिरीं कल ख़ैर न कला कुल शइ क़दीर बादशाह जेका आहे सा जंहिंखे वणे तंहिंखां ॾियां जंहिंखां वणे तंहिंखां फुरे वठां जंहिंखे इज़त ॾियां जंहिंखे वणे तंहिंखे इज़त ॾियां जंहिंखां वणे तंहिंखां इज़त फुरे वठां बादशाह आऊं आहियां त हिकिड़े हाणे तूं वञु पंहिंजे बाद हिननि खे हुकुम मोकिल पोइ हीअ जाफ़ा रसूल मोकिलिया बादशाहनि खे हा ॾिसो सही चए छा फूसली छा ॻाल्हि छा अहिड़ी ॻाल्हि मतिलबु त हिकिड़ो नंढड़ो मुल्क वीचारा ग़रीब उथनि ते चाढ़ण वारा जो पंहिंजो हुन चयो पंहिंजे त पंहिंजे फिरोदी हुन ॿुधायो इर्षा त छा चओ नालो इर्षा डॉक्टर पियो चए चए थो ॾिसो अहिड़ो शहर ठाहियईं शाहनामे फिरदोसी फिरदोसी जेको आहे शाहनामे में विधो आहे त हीअ जेके उठियुनि चाढ़ण वारा हीअ जेके अहिड़ी गोहूं खाइण वारा हिननि खे हेॾी हिमत थी आहे जो जेको आहे सो असांजे मुल्कनि ते बादशाहनि ते हुकुम करे आया आहिनि पोइ ॾिसो न इहा कुदरत अलाह ताला जे हथ में आहे पोइ अलाह ताला अहिड़ी आयत मोकिले अचे अलाह ताला जिन अहिड़ी आयत मोकिलींदो उहो स्कूल लख असां तोखे ची छॾियो ए नी पाक रबक हाथ बिनास असां माण्हुनि जो अहातो करे छॾियो आहे असांजे वस में आहे तूं हाणे मोकिल पोइ रज़ूर सल्हासन मोकिलिया पंहिंजा नियापिया बादशाह खे हर खिल जेको होॾां रोम जो बादशाह होॾां होॾां हीउ जेको बादशाह ईरान जो जेको आहे उन पंहिंजो ख़तरी फाड़े छॾियो ॾिसो न बेदबी माण्हुनि जी कई पोइ हज़ूर सल्लास खे जॾहिं ख़बर पहुती त हुन ख़त पाड़े छॾियो आहे चई हिन जी हुकूमत बि ईअं हिन जो मुल्क जेको आहे सो ईअं ताराए थी वेंदो हलियो हिन इन जी बादशात ईअं ख़तमु थी वेंदी हर कल्ह जेको आहे सो हुन पंहिंजे घुरायो पंहिंजे माण्हुनि खे ॾिसो को अरब हुजेव त हिनखे वठी अचो त पुछां हुन खां हाल अहवाल त पोइ इतफ़ाक़ सां वरी पंहिंजो यार जेको छा नालो हलो अबू सुफ़ियान जेको विढ़ियो पियो विढ़ियो पियो रसलास कोन हुते अञा ताईं मुस्लमान कोन्ह थियो पोइ थींदो मुस्लमान इन वाकिअ खां पोइ जो घुराएजी हाणे हर किल जेको आहे चईं ऐं तोखां सुवालु पुछंदुसि उहा हदीस सगोरी में आहे सॼी ॻाल्हि उहा तव्हां पढ़ो हुन में सही बुख़ारी मुंहिंजो सॼो वाक़ियो आहे त कहिड़े नमूने अची चईंदुसि ऐं तोखां पुछंदुसि ख़बरदार जो ॻाल्हि का ग़लति कई अथई थोरी सच जा मूंखे पोइ हुन पुछियो सुवालु कहिड़ो जेको नवी पैदा थियो आहे कीअं थो चए छा थो चए कीअं थो चए कीअं थो करे कीअं थो ग़लति करे कहिड़े नमूने जूं ॻाल्हियूं सभु पुछे थो पोइ हीउ चए था मूंखां डप ॿिया जेके माण्हू आहे उहे मथां मुंहिंजी वाख करे छॾी न पधरी त इन करे पोइ आऊं सॼी ॻाल्हि पियो ॿुधायमि न त आऊं कूड़ बि ॻाल्हायां पर पोइ इन वाके खां पोइ जेको आहे सो हमरा थधो थियो चाहे नालो अबू सुफ़ियान ऐं पोइ पंहिंजो चईंदो आहे अबू कहाफ़ जी ॻाल्हि जेका हिनजी रसुल्ला सलाहु सम्झो ॿियो नालो अलाए कहिड़ो वठंदा कुनियत अबुल कासिम खां सवाइ ॿी हिकिड़ी कुनियत रखंदा हुआसीं टोक जे हिसाब सां या कीअं ख़बर न आहे पोइ बहरहाल पोइ चईं त हिन जी ॻाल्हि त वरी बादशाह ताईं पहुची वई हली त पोइ हीअ आहे जेको अहिड़ी क़िस्म जी आयत वरी उते हुते सूरत आलिमरान जूं आयतूं ॿियूं आयतूं त पोइ हिन में भई कुलना लख असां तोखे चयो हे नबी पाक सलाहु इन रबक बिन नास असां माण्हुनि जो अहातो करे छॾियो आहे असां क़ाबू आहे न हाणे केॾांहुं वेंदा तूं हुकुम कर तूं मोकिलु हिननि खे पोइ नजाशी खे ख़तु मोकिलियईं पोइ मिस्र जे बादशाह खे ख़तु मोकिलियो रसूल यमन जे बादशाह खे ख़तु मोकिलियो सभिनी बादशाहनि खे हिननि खे ख़तु मोकिलियो हुननि जो ख़तनि जूं अॼुकल्ह आहिनि मतिलबु त मौजूदु हुननि जूं टैक्स जेको आहे हुनजो मथनि जेको आहे मौजूदु आहे ऐं पंहिंजो माण्हुनि वटि मिले थो भई कुलाल खे इन रबक बिनासि ववानर अलथी अराइनाख अलाह फितनत लिन्नास उहो शिजरत महिल उन ते ई निशानियूं मोकिलियूं त असां तोखे चई बि छॾियो ऐं असां तोखे जेको ॾेख ॾेख जेको ॾेखारियोसीं हाणे तो रोया जी माना ज़ूरी न आहे त ख़्वाब ई हुजे इन करे उहो चवंदो ख़्वाबु रसूल ॾिठो जेको वियो इस्ा महाराज ख्वाबु होय असां रोया रोया माना जेको ॾेख हो जेको ॾेखारियोसीं तोखे नाज़ नज़ार निज़ारो जेको ॾेखारियोसीं ममलूक मलूक मतलबु समावत जेको ॾेखारियोसीं जंहिंजे पंहिंजे शुरूअ में हिन सूरत जे जंहिंजो ज़िक्र थी गुज़रियो उहा पहिरीं नंबर आयतई हाणे हीअ सठि नंबर आयत आहे भई कुल रबक बिनास मां उन ई साॻी आयत में आहे मां न अलती अराई नाक जेको तोखे ॾेखारियोसीं नज़ारो ॾेख जेको ॾेखारियोसीं जेको बि ॾेखारियोसूं पंहिंजो हुनमें इसरा में ॾेखारियोसीं जेको महाराज में ॾेखारियोसूं पोइ उन राति थियो या ॿियनि रातिनि में थियो या जीअं बि थियो जेको तो तोखे ॾेखारियोसीं सॼो अलाए की इलाह फितन त लिनास उहो माण्हुनि जे लाइ फितनो आहे कंहिं कंहिं मा माण्हू जेके मुस्लमान आहिनि से मुस्लमाननि जो ईमान वधियो जेके काफ़िर आहिनि उन्हनि जो कुफुर वधियो जेके विच में <laughs> बीठा हुआ पंहिंजो उन ते किनारे ते सम्झो त हाउ लाए हाउ लाए किथे आहियूं हिन पासे आहियूं की हुन पासे आहियूं त पोइ उहे जेके आहिनि से पोइ मर्दू थी आयल छॾे ॾिनो या साॻी ॻाल्हि जेका आहे सूरत मुदसर में अलाह ताला फ़रमाई त उहो जेको फितनो असां कयो उणिवीह जो फिगर जेको असां ॿुधायोसीं उहो जेको आहे फितनू माण्हुनि जे लाइ पोइ जेके ईमान वारा हुआ जेके आल किताब हुआ हुनखे ख़बर ई उणिवीह फि नंबर जी माना छा आहे त पोइ उन्हनि जो पाण ईमान वधियो पोइ उन्हनि जो पाण ईमान वधियो त दौज़ ते उणिवीह आहिनि उणिवीह छा आहिनि चए उणिवीह जी फ़रिश्ता वेठा आहिनि दौज़ ते इहो छा था कनि पिया इहे पकिड़े तव्हांखे विझंदा अंदरि सम्झो पोइ हाणे उहो उणिवीह जो फिगर उन सूरत मुदस्तिर में पोइ अलाह ताला फरमायो अॻिते त उनखे असां फितनो बनायोसीं माण्हुनि जे लाइ जेके ईमान वारा त ईमान वधियो जेके काफ़र आहे तुंहिंजो कुफुर वधियो जेके विच में हुआ से पोइ लड़की पोइ या हेॾा थिया या होॾा थिया जीअं हुननि सां हाल थियो इहे फितना अलाह ताला चए थो असां असां हे कयासीं फित न ॾिनासीं उहो शजरत महिल ऐं न शजत महिल त हुनजो नालो आहे अलाए छा जेको फ्रूट को अहिड़े क़िस्म जो आहे जेको पंहिंजे टूह वांगुरु जो कड़ो आहे ज़हरीलो या छा त उहो जेको आहे पंहिंजे जहनम जे बाहि में उहा परवरिश थो पाए उते उते थो थिए पोइ कंहिं माण्हू चयो पर जहनम जे बाहि में वरी बाहि में ई सही कोन वेंदो वणु जेको आहे न उहो वण ई अहिड़ो आहे जेको बाहि में ई पैदा थींदो त पाण उन अलाह ताला जी इन ते पोइ वरी पोइ असांजा उलमा सां माण्हू बहस कया घणा पोइ पोइ चए भई बाहि में वरी कीअं बाहि जेका साड़ींदी कोन उन शइ खे चए बाहि खे बाहि कीअं साड़ींदी त बहरहाल पोइ अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं घणियूं आहिनि पंहिंजो पथर हणी हुनखे छा कीअं चई तूं मिठी आहीं हीअ मिठी आहे तोखे लॻे थो तोखे सूरु थिए थो कोन थो थिए पर हाल क़िस्म जा घणा पोइ दलील माण्हू हिक ॿिए खे ॾिना पर पोइ ईअं हीउ जेको शिजल मनून आहे वरी ॿियो जेको अबूल बोलायो आहे अबू जल आहे कहिड़ो उहो वरी पोइ चए था असां हीअ मखणी आहे त असीं खाऊं था हीअ माखी ऐं खीरु मखण जेको आहे गॾे इहो आहे शिजल मलून ॾिसो असीं था खाऊं ॾिसो बरहाल पोइ घणियूं महिनाऊं हिन लफ़्ज़ जूं पोइ पोइ असां हुनखे ख़ौफ़ ॾियारियोसीं मतिलबु इहे सॼियूं ॻाल्हियूं त भई अलाह ताला जो डपु थिए अहसासु थिए ऑ थिए हुनजो जेको ख़्यालु थिए त अलाह ताला आहे ऐं हुनजी मिल्कियत आहे सॼो जान फ़मा यज़ीद हुम इलाह तुख़ियान तुख़ियाननि कबीर आहे पर उन्हनि सभिनी निशाननि मज़ा उन्हनि सभिनी जेके ख़ौफ़ जूं ई हुयूं उन्हनि मज़ा उन्हनि जो जेको तोगान वधियो उन्हनि जी जेको शरारत जेका आहे वधी उन्हनि जी तगाह वधी उन जी बग़ावत वधी अहिड़े क़िस्म सां उन्हनि उन्हनि जो ईमान कोन वधियो जेके अलाह ताला लोह कल में लिखी छॾियो त हीअ जहनमी आहिनि अबू लहब ऐं अबू जहल ऐं हुन जहिड़ा ॿिया उतबा उता फलाणा कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि हुन जा नाला बि आहिनि जेके रसूल सतरि उन्हनि वञा घणा चालीह सतरि केतिरा उहो बदर जी जंग में मारिजी विया हलिया पोइ खूह में विछलियाऊं उन्हनि जी लाशनि खे पोइ हुन सां मुखातिबु थी चयो त असां सां जेको अलाह ताला वाइदो कयो सो हुन पूरो कयो तव्हां सां जेको अलाह ताला वाइदो कयो सो पूरो थियो या न थियो पोइ असां सभु हुननि पुछियो त यार रस इलाही ॿुधनि था की हाणे ॿुधनि था खां वधीक सुठे नमूने ॿुधनि था चिटो था ॿुधंदा हाणे पंहिंजी इहा ॻाल्हि हाणे फरमाइ त इहा सठि आयत थी वई हिकिड़ी आयत में इलाही एतिरियूं ॻाल्हियूं करे वियो न उन में जे आहत जी ॻाल्हि थी त असां आहत करे छॾियो आहे ऐं को रोया जी ॻाल्हि थी वई हली फितने जी ॻाल्हि थी वई हली मलून जी ॻाल्हि थी वई हली ऐं ख़ौफ़ जी ॻाल्हि थी वई हली ऐं तोहान जी ॻाल्हि थी वई हली हे को जहनम जी ॻाल्हि थी वई हली हे सभु ॻाल्हियूं हिकिड़ी आयत मि हिकिड़ी में अलाह ताला कीअं सभु रखियूं आहिनि हुनजो रुगो इख़्तिसारु करणु जेको आहे सो तमामु मुश्किलु आहे हाणे फरमाए थो अलाह सु आदम जे लाइ मलाइक पहिरीं मलाइक पहिरीं आदम खे ठाहियोसीं पोइ मलाइकनि खे चयोसीं हाणे सजदो कयो ॿिए त असां तोखे तव्हांखे ठाहियो ऐं पोइ मलाइकनि खे चयोसीं त आदम खे सजदो करियो जॾहिं ठाहे छॾियासीं छॾियोसीं तोखे पोइ पंहिंजो आदम खे सजदो करायोसीं छोजो हुन में रसला सम्झो पंहिंजो नूर हो या जेको बि सजदू पोइ सभिनी सजदो कयो इलाही खां सवाइ सभिनी सजदो कयो सजदो करियां जंहिंखे तो खलकियो आहे मिटी मञा <laughs> त मिठी मां ख़लकियां की हवा मां ख़लकियां की पाणी मां ख़लकियां की बाहि मां ख़लखां जंहिं मां वणियमि त मां ख़लकियां पर तोखे कंहिं चयो तूं मोत भराईं वधीक इज़त वारो आहीं छो जो तूं बाहि मां ॻाईं बाहि मां ख़लक को वॾा आई त कोन्हे माहु वॾो आहियां काल अराई थक हा त लज़ी करम त अलाई अचे ॾिस अथई जंहिंखे तोखे क्राम कयो आहे जंहिंखे तूं वधीक इज़त ॾिनी आहे मूंखां मूंखां वधीक इज़त ॾींदई अहिड़ा हाथीला हूंदा आहिनि पोइ अलाह ताला माफ़ु फरमाए असां अहिड़ा ई आहियूं धरती ते हलण वारा चवंदा असांखां हिनखे वधीक इज़त थो ॾिए फलाणो काल अलाई त कादी करम त अलाही अचे ॾिस त सही हिनखे जंहिंखे तो अहिड़ी इज़त ॾिनी आहे सम्झो करम त अलाही मूं ते मुंहिंजे मुंहिंजे मथां मूंखां वधीक इज़त वारो कयो अथई आदम खे कयो अलाह ताला लाइन अख़र जेकॾहिं मूं खे छॾे ॾींहुं आहे योमल क़यामत ताईं त आउं हूंदो हिनखे कनि ज़रूरीअ त हिनजो पाड़ू पटे छॾिया हिन जे औलाद जूं तैने कनि अहत कनि मां हुन जूं पाड़ू आ पटे छॾियां ज़रूरीत हिनजे औलाद जूं ऐं सभिनी पाड़ पुटज शैतान चयो इब्लीस चयो थो अल्ला ताला सुहान ताला खे इलाह खली थोरनि खां सवाइ बाक़ी सभिनी जी आऊं पहाड़ पटे छॾींदुसि सभिनी खे आउं मोजलो करे छॾंदुसि जन में अलाह ताला चयो ठीकु आहे तोखे ॾियूं था वञु ऐं फ़मन हक़ तबियक तोखे जात ॾेई छॾीसू पोइ जेको बि तुंहिंजे पोयां हलियो तबिय हक़ फ़मन हक़ जेको तुंहिंजे पोयां हलियो मिनो मिनननि मज़ा फ़ इन जहन जज़ा हुकुम जज़ा अम मोहफ़ूर आहे पोइ त जहाज़ आहे उन्हनि सभिनी जी तव्हांजी उन्हनि सां जज़ा हुकुम तव्हां सभिनी जी जज़ा जेका थींदी एवज़ जेको थींदो तव्हांजे लाइ सो जज़ा जदाम जहन उन मोहफ़ूर आहे मोहफ़ूर जी माना आहे वफ़ वाफ़र जेको चइबो आहे वाफ़र वाफ़र माना घणो घणी आहे प्लंटी छा चइबो आहे अंग्रेजी में पंहिंजो एम्पुल प्लंथीफुल फुल जदा घणी ॾींदासीं तोखे जदा टिप टिप टिप ॾियणु टिप ॾियनि ठेंग ॾियण पोइ साईं अब्दुल करीम ॿेर ॿेर वारे साहिबु जेको आहे ठेंग ठेंग माना टिप ॾियनि टिप ॾियणु वस्त अफ़्ज़िज़ माना हुनखे हलाए वस अफ़ज़िज़ मानी सतात में न हुउमि भई वञी वञ वञ ऐं वञी हुनखे हलाइनि मतिलबु जीअं घोड़े खे हलाइबो आहे या जीअं कार खे हलाइजे थो त पोइ हिनखे फज़ हुनखे कबो हुनखे चोरबो हुनखे हलाइबो अहिड़े नमूने सां छा चइबो आहे एज एजिटेशन कराइबो इंस्टिगेट कराइबो उनखे अंग्रेज़ी में वस्तज़िज़ मना त जेतिरो तुंहिंखे ताक़त आहे जेतिरो तूं इस्तात रखींदो जेतिरी करे सघींदो ओतिरी वञी तूं हुनखे हलाइण जी कोशिशि कर मिन होम उन्हनि मज़ा बि सौथिक थी पंहिंजे आवाज़ सां हुन सां आहिनि जेके ॻाल्हियूं पुछड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं वेठा ॻाइनि माण्हू बुछड़ियुनि ॻाल्हियुनि जो पोइ मुला तूं हीअं थी वएं मुला हूअं थी वें अल अलाह किथे आहे को मुला चयो की मूं ख़लकियो की अलाह खे मूं चयो त मूं खलकि ॼे छा मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा मज़मून पोइ अलाह ताला खे पसंदि आहिनि की न आहिनि उहो मतिलबु त वेठो माण्हू उहो ॻाए या कहिड़ियूं पुछड़ियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे सौत पंहिंजे आवाज़ सां अजलिब अले बि ख़ैरिक पोइ हुन ते पंहिंजा घोड़े सुवार मोकिलिजो कैवेलरी मोकिलबी आहे पंहिंजो लश्कर मोकिलबो आहे अलाह ताला जो अज़ाबु आहे इहो सम्झो सिखो सम्झो अलाह ताला जो तफ़ हीउ जेको आउं अज़ाबु मोकिलियां थो तखवीफ़ तखलीफ़ जे लाइ त ख़ौफ़ ते तव्हांखे आऊं आहियां माना विसरी वियो हुजांव त अलाह ताला चए थो आऊं वेठो आहियां मतिलबु तव्हां खां विसरी वियो हुजां माना सम्झो कोन्हे बाबा इहे ॻाल्हियूं अहिड़ियूं तव्हां कंदो त पोइ कमु जेको आहे सो ख़राबु आहे पोइ क़िस्म सां वजली वालम बि ख़ैली रजली शर को फिल अमाल माल में शरीक शैतान माल में शरीक वेठो आहे अला जेको ग्रह विझ त बि शैतान गॾु आहे उहो करण खां सवाइ रखऊं उहो बि शैतान गॾु उहो मां इहे फिल अमवाल वल औलाद औलाद में बि शैतान गॾु उहा चए यार फलाणा पीर पटा फलाणा दातार फलाणा इहे फलाणा फलाणा मूंखे ॾिजांइ औलाद जंहिं मूंखे अलाह ताला खां घुर हाणे उहो ॾियणो त ॾींदो पोइ हाणे हीउ वीचारो छा ॾींदो हू पाण ई जेको आहे पातो पियो आहे हेठि हुनजो हिसाबु अलाए कहिड़ो आहे ख़बर ई कोन्हे पियो हाणे तूं वठी हुनखां औलाद वेठो घुरी हुन हुनखां औलाद वेठो घुरी माना की शैतान शरी कोन्हे औलाद में थी हलियो वरी अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में हिन में चए थो <laughs> केतिरी जॻहियुनि ते उहे सूरत आहिनि अनाम जे आख़िर में किथे पंहिंजे हिन में अलाए अराफ़ जे आख़िर में आहे त जॾहिं हुनजो थिए थो पंहिंजो थोरी थिए थी ग ॿवारी छा चइबो आहे ग ॿवारी त पोइ हल्की तव्हां पंहिंजो दुआ था घुरनि त यार तूं सुठो करे ॾिजां साले करे ॾिजां त पोइ जॾहिं हू ॼमे थो पोइ चवंदा इहो फलाणे ॾिनो तव्हांखे फलाणे ॾिनो सम्झो त अहिड़ी क़िस्म सां वरी ॿियनि ॾींहंनि त चवंदा इन फलाणे ॾिनो आहे असांखे इहो औलादु औलाद में ई शरीक थिए शैतान खे तूं चयां अला ताला त तूं शरीक थी जांइ वञी हुननि खे माल में हुनजे औलाद में वाइदो हुउमि ऐं उनसां वाइदा कजांइ ऐं चवां थो अहिड़ो अहिड़ा कराईंदो अहिड़ा कराईंदो अहिड़ा कराईंदो वाइदा वाइदा कूड़ा वाइदा कंदो शेतान जेको आहे कूलाद वाइदा करे वाइदो हुमाई वाई शैतान इलाह गुरूर आहे शेतान जेको वाइदा करे थो शे कुझु कोन सवाइ गुरूर जे फिला फिलाए धोके जे गुरूर गुरु हिते गुरुड़ माना सिंधी वारी गुरु कोन तकबुर वारी हिते माना धोखो आहे गुरु आहे इन बाद इलाही अलाए सलक इलाही हिम सुल्तान अलाह ताला फरमाए थो मुंहिंजा जेके बाना आहिनि पका जेके मुंहिंजे ॻाल्हि ते हलण वारा आहिनि उहे जेके आहिनि से तुंहिंजे ॻाल्हि में कोन ईंदा उन ते तुंहिंजी हुजत कोन हलंदी उन तुंहिंजो सुल्तान न हलंदो उन ते तुंहिंजो आर्ग्यूमेंट उन ते तुंहिंजी जेका आहे गुरूर आहे धोखो जेको आहे सो कोन हलंदो वकफ़ा बि रब बिख वकील आहे अलाह ताला उन्हनि जे लाइ काफ़ी आहे वकील इनादी अल सुल्तान वकफा बि रब वकील आहे अलाह ताला काफ़ी आहे वकील हर कंहिं ॻाल्हि में अहिड़ा उहा जेको ॿीड़ी खे हलाए थो ॿेड़ी खे हिकिड़ो त हू कैप्टन वेठो आहे असांजो साईं अल्ताफ़ शेख साहिबु ॿेड़ियूं हलाईंदो आहे वीचारो अलाह ताला हुनखे रहमत करे हुनखे उमिरि ॾिए तवील ऐं पंहिंजो छा जेको रोज़ी हलाल जी हुनखे ॾिए सुठो माण्हू भलो माण्हू आहे त पोइ हाणे उहो चओ थो हलाए पर पोइ रब हलाइण वारो रब पाक आहे जिते फाथी ॿेड़ी त पोइ फाथी जो कोई वॾी हिकिड़ी ॿेड़ी ठाहे ऐं टीठान टाइठान कयल छा साईं हीअ बसि ख़तमु कोन्ह थींदी हीअ अहिड़ी आहे जो बसि कंहिं ताईं हलंदी ऐं पंहिंजो कंहिं बि शइ जेका असां हिनखे टोड़े कोन सघंदी पोइ हिते वञी किरी पंहिंजो उणिवीह सौ ॿारहं महीने अलाए कहिड़े साल में पंहिंजो वञी वञी हिकिड़े हुनजे बर्फ़ जे तूदे सां लॻी वरी हाणे टोड़े विधाई त माण्हू हेतिरा मरी विया हलिया पोइ इंसान जेको आहे सो पंहिंजे वस वसहार त घणी थो करे पर पोइ अलाह ताला जे हथ में आहे सॼी ॿेड़ी जेका आहे उन हुन जे हथ में अहिड़ी कंहिं ॿिए जे हथ में कोन्हे जी जी रब अचे फुल्क तव्हांजी ॿेड़ी जेको आहे अलाह ताला हलाए थो उनजे हथ में आहे जहाज़ बि अलाह ताला जे हथ में जॾहिं किराणो किरियो थो इन बाद ईतान वा वकील आहे जेको घुमाइनि त जहाज़ ॿेड़ियूं जेके हलनि थियूं जीअं तव्हां تا फज़लु فضل अल्ला